19 skirsnis Kas ją paliečia, tas pajunta šaltį. Ji praeina pro jūs, pakenčia jūs, bet nepažįsta jūsų. Jos niekas nebegerbė ir ji rūsti. Gyvenimas ir socialinė santvarka jai tarė savo paskutinį žodį. Ji patyrė visą, kas tik jai galėjo atsitikti gyvenime. Viską išjautė, viską pakėlė, viską išbandė, viską iškentėjo, visko neteko, viską praudojo pasidavė savo likimui su ta rezignacija, kuri panaši į abejingumą taip, kaip mirtis panaši į miegą. Ji nieko daugiau nebevengia, nieko daugiau nebebijo, tegu viršum jos prapliumpa debesys, tegu plūsta per ją viso okeano bangos, kas jai, dabar ji lik primirkusi kempinį. Bent jai pačiai taip atrodo, tačiau būtų klaida manyti, jog galima išmatuoti savo likimą, jog galima išgerti taurę lygi daugno. Dėja, Kas yra tie likimai? Taip padrikai stumiami į priekį, kur jie eina, kodėl jie tokie, o ne kitokie. Tasai, kuris žino, mato ir tamsoje. Jisai vienas, jo vardas Dievas. Ponas Bamatabua dikinėja – Kaip visuose nedideliuose miesteliuose, taip ir pajūrio Montreilyje buvo tam tikra kategorija jaunikaičių, kurie provincijoje per metus pravalgo pusantro tūkstančio livrų rentos, tokia pat mina, kaip jos panašus dikaduoniai Paryžiuje praryja 200 tūkstančių frankų. Tai būtybės priklausančios gausioms tuščiažiedžių rūšims. Kažkokie grini nuliai, parazitai, menkystos. Turi truputį žemės, truputį kvailumo ir truputį proto, Žmonės, kurie salone atrodytų storžieviai, o smuklėje laiko save džentelmenais, kurie sako, mano lankus, mano miškai, mano valstiečiai, teatre nušvilpia aktorės, norėdami parodyti, jog turi skonį, užkabinėja įgulos karininkus, demonstruodami savo drąsą, medžioja, rūko, žiovauja, geria, uosto tabaką, lošia biliardą, spokso į keleivius, lipančius iš diližanų, dienoja ir nakvoja kavinėje, pietauja smuklėje, turi šunį, kuris graužia kaulus po jų stalu, ir meilužę, kuri dengia stalą, derasi dėl kiekvieno skatiko, utriruoja madas, žavėsi tragedijom, niekina moteris, avi batus, kol prakiūra, pamėgdžioja Londoną, žiūrėdami jį pro Paryžiaus prizmę ir Paryžių pro Ponta Musono prizmę, senatvėje galutinai atbunka, nieko nedirba, niekam netinka, bet ypatingo žalos nedaro – Ponas Feliksas Tolomjesas, jei niekomet nebūtų išvažiavęs iš savo provincijos ir niekarto nebūtų pabuvojęs Paryžiuje, būtų vienas iš tokių žmonių. Jeigu jie būtų turtingesni apie juos sakytų, tai dabitos. Jeigu jie būtų neturtingesni apie juos sakytų, tai dikaduoniai. Jie tikri veltėdžiai. Tų veltėdžių tarpe yra nuobodžių, yra nuobodžiaujančių, yra tuščių svajotojų ir vienas kitas niekšas. Tais laikais dabitai būtingo žymės buvo aukšta apikakli, platus kaklaraištis, laikrodėlis su karuliais, trys įvairių spalvų liemenis, užvilktos vienan kitos, kurių mėlynai raudona buvo vilkiamos apačioje, alyvinės spalvos frakas trumpatalyje, ilgais smailiais kvernais ir dviem eilėmis sidabrinių sagų, tankiai susiutų ir siekiančių pečius, šviesesnės alyvinės spalvos kelnis, papuoštos prie siūlių nenustatytų, bet visuomet nelyginių skaičium šilkinių stūgelių, nuo vienos lygi vienuolikos, pastarosios ribos niekas niekomet neperžengė. Dar pridurkite pusbačius su geležinėmis pasagėlėmis prie kulnų, cilindrą siaurais kraštais, plaukus pašiauštus lyg kupeta, didžiulę lasdą ir kalbą pamargintą įmantriais potie kalambūrais. Be to dar pentinai rūsai, ūsai tuo laikotarpiu žymėjo buržą, o pentinai pėščiai. Provincijos dabita nešiojo ilgesnius pentinus ir nuožmesnius ūsus. Tai buvo tais laikais, kada Pietų Amerikos Respublikos kovojo su Ispanijos karaliumi, Bolivaras su Moreliju. Skrybelės siaurais kraštais buvo nešiojamos rojelistų ir vadinosi Morelijai. Liberalai dėvėjo skrybelės plačiais kraštais, kuriems buvo duotas Bolivarų vardas. Taigi praslinkus aštuoniems ar dešimčiai mėnesių po to, kas buvo pasakota ankstesniuose puslapiuose, pirmomis 1823 metų sausio mėnesio dienomis, vieną vakarą gatvėje, kurią dengė ką tik iškritęs sniegas, vienas iš tokių dabitų, iš tokių dikaduonių, doramintis žmogus dėvys moreliją ir platų šiltą apsiaustą, kuri šaltų metu būdavo paskutinis madingo apdaro atributas – pramogavo savo, erzindamas tam tikros rūšies moterišką būtybę, kurie apsirengusi labai dekoltuotą balinę suknelę su gėlėmis ant galvos, slankiojo palei karininkų kavinės vitriną. Šis davita rūkė, nes to griežtai reikalavo mada. Kai ši moteris eidavo pro jį, kas kartą jis paleisdavo ją į veidą kamulį dūmų iš savo cigaro ir kokią nors pastabą, kuri jam atrodė labai samujinga ir linksma kaip antai, kokia tu šlykšti ar tu įsineždinsi iš čia, aktų bedantė ir taip toliau. Šis gražiaiva vadinosi Bamatabua. Moteris liūdna, įsičiūstijus išmėklą, vaikščiuojanti po sniegą, jam neatsakinėjo, net nežiūrėjo jį, o tylėdama su niuriu atkaklumu tebeslankiojo, kas penkios minutės išklausydama jo pasityčiojimus, neliginant nubaustas kareivis varomas prorikiuotę. Šis abejingumas turbūt sukėlė tam išdikautojui apmaudą ir jis nutaikęs momentą, kai jie atsisuko į jį nugarą, atsargiai prisėlino prie jos iš užpakalio, sulaikęs juoką, pasilenkė, paėmė saują sniego ir netikėtai jį sugrūdo moteriai už suknelės tarp nuogų jos menčių. Mergina kraupiai sukliko, atsigrėžė, kai pantera šoko ant vyriškio ėmė draskyti nagais jam veidą ir apipylė srautų baisiausių keiksmų, kurių būtų galėjusi pavydėti girtų kareivių gauja. Šie keiksmažodžiai, šaukiami užkėmusi nuodėktiniais balsu, sklido iš subjaurotos burnos, kuria iš tikrųjų trūko dviejų priešakinių dantų. Tai buvo Fantina. Į triukšmą iš kavinės išbėgo būrys karininkų, susigrūdo praivių, ir aplinkybą kamulį, kuriame sunku buvo atskirti, kur čia vyriškis, kur moteris, sustojo platus ratas žiūrovų, kurie juokėsi, žvygavo, švilpiai, plojo katučių. Vyriškis gynėsi, jos kribelė gulė ant žemės, o moteris, klykdama įspardė kojomis, daužė komščiais, vien plaukė bedantį nukirptais plaukais, pamirinavusi iš įtužio baisi. Staiga iš minios išėjo aukštaugis vyriškis, pačiu po moterį, už purvo apdrapstytos saksominiais suknelės korsažo ir tarė jai. Eik paskui mane. Moteris pakėlė galvą. Jos įsiutė šauksmas iš karto nutilo. Jos akys padėro, pamelinavęs veidas išblyško ir ji visa pradėjo virpėti iš siaubo. Ji pažino žaverą. Dabišius pasinaudojo šią progą ir pasproko. kaip sprendžia kai kurios klausimus municipalinė policija. Žaveras praskyrė stovinčiuosius, prasiskverbė pro žmonių ratą ir plačių žingsnių pasuko į policijos nuovadą, esančią kitame aikštės gale, temdamasis nelaimingąją moterį. Jis sekė nesipriešindama, ne jis, ne ji nepratarinė žodžio. Iš paskos linko didelį žiūrovų minę, be galo džiūgaudama ir nešvankiai juokaudama. Jo didesnė nelaimė jo geresnį progą pablevysgoti. Priejas policijos nuovada, erdvę, bet žemą, krosnim kūrenamą ir sargybinių saugomą patalpą, stiklinėmis grotuotomis durimis tiesiog į gatvę, žaveras atidarė jas ir įžengė su fantinai vidų, vėl uždarė, didžiam apmaudui smalsuolių, kurie pasistiebė ant pirštų galų ir ištiesė kaklus, dirščiojo pro neperegimą sargybinę stiklą, stengdamiesi ką nors pamatyti. Smalsumas tai savotiškas maližiavimas – Matyti yra tas pat, kas ir smaguriauti. Bijėjusi Fantina sudrėbo kampe, nejudėdama tyli, susigūžusi lik nusigandė šunelis. Sargybos seržantas atnešė degančią žvakę ir ją pastatė ant stalo. Žaveras atsisėdo, įsitraukė iš kišenės žyminio popieriaus lapą ir pradėjo rašyti. Ši moterų kategorija mūsų įstatymų visiškai atiduota policijos valiai. Ji daro su jomis, ką tik nori – jas baudžia kaip tinkama ir savo nuožiūra iš jų atima tas dvi liūdnas gerybės, kurias jos vadina savo verslu ir savo laisvę. Žaveras atrodė bejingas, jo rūščiame veide nesimatė jokio susijaudinimo. Betgi jis buvo rimtai ir giliai susirūpinęs, jisai pergyveno vieną iš tų akimirkų, kada niekieno nekontroliuojamas, tik jausdamas atsakomybę prieš savo griežtą sąžinę, turėjo vykdyti savo grėslę ir neribotą valdžią. Šiuo momentu Jis tai jautė, jo paprasto policijos agento suolas virto tribunolu. Jis teisė, teisė ir darė nuosprendį. Jis įtempė visus savo protinius sugebėjimus, įdant kiek galima teisingiau įspręstų jam iškilusi uždavinį. Kuo labiau jis gilinosi į šios merkšės bylą, tuo labiau pektinosi. Jisai pats ką tik buvo matęs nusikaltimą, dėl to nebuvo bejonis. Jis pats matė tenai gatvėje, kaip visuomenė namų savininko bei rinkėjos menyje buvo užpulta ir įžeista padaro, išmesto už jos ribų. Prostitutė kėsinosi prieš buržuą. Jis pats visą tai matė, jis žaveras. Ir jis tylėdamas rašė. Baigęs pasirašė, sulenkė popierių ir paduodamas jį seržantui tarė. Paimkite tris vyrus ir nuveskite šitą merkščią į šaltąją. Paskui kreipdamasis į Fantiną pridūrė. Tu atsėdėsi šešis mėnesius. Nelaimingoji sudrebėjo. Šeši mėnesiai. Šešis mėnesius kalėjimo, šaukė ji. Šešis mėnesius uždirbti po septyni sų per dieną. Kaipgi tada mano kozetė, mano dukrelė? Bet juk aš ir taip jau šimtą su viršum frankų esu skolinga tiems tenardie. Ar jūs žinote, ponas inspektoriau? Nesistodama nuo grindų, gražydama rankas, plačiai žengdama keliais, jie ropojo į žaverą akmeninėmis plokštėmis, su terštomis visų tų vyrų purvinais batais. Pona Žaverai tarė ji, aš jūs maldauju, pasigailėkite manęs. Patikėkite manimi, aš nekalta. Jeigu jūs būtumėt buvęs iš pat pradžių, prisiekiu dievu, jūs pats būtumėt matęs, kad aš nekalta. Tai tasai ponas, kurio aš visai nepažįstu, užbruko man už nugaros sniego. Argi galima kimšti mums už nugaros sniegą, jeigu mes ramiai savo einame gatve, niekam nedarydamos blogo? Aš taip susierzinau. Matote, aš ne visai sveika. Be to, jau prieš tais mane visai pižeidinėjo. Tu pašlemėki, tu bedanti. Aš ir taip žinau, kad neturiu dantų. Aš nieko nesakiau, tik savo vieną pamaniau. Kągi išdikauja ponas? Aš buvau jam mandagi, nieko neatsakinėjau. O jis nei iš jo, nei iš to man ir užgrūdo sniego. Pona Žaverai, gerasis ponas inspektoriau. Nejaugi tenai iš tų žmonių neatsiras ne vieno, kuris viską matė ir jums galėtų pasakyti, jog tai tiesa. Galbūt man nereikėjo įsižeisti, bet žinote, pirmą akimirką nesusivaldai, pasikarščiuoji. Kai jums visiškai netikėtai užbruka už nugaros kokį šaltą daiktą. Aš kalta, kad tam ponui sulamdžiau skrybelę, bet kam jisai nuėjo? Aš būčiau jį atsiprašiusi. Ak viešpate, man visiškai nebūtų buvę sunku jį atsiprašyti. Pasigailėkite mane šį kartą, pona Žaverai. Klausykite, argi jūs nežinote, jo kalėjime te galima uždirbti tik po septyni sų. Tai ne vyriausybės kaltė, bet ten te galima uždirbti po septyni sų. O juk aš įsivaizduokite, turiu sumokėti šimtą frankų, arba man atveš mano mažytę, dieve mano. Ašgi negaliu jos pasiimti. Toks šlykštus mano amatas. Ak, mano kozetė, mano šventasis angelėlis, kas jai bus mano vargšiai mergytei? Aš jums pasakysiu, tėtė Nardie, smuklininkai, valstiečiai, jų neįtikinsi. Jiems reikia pinigų ir viskas. Nesodinkite manęs į kalėjimą. Juk mano mažiulė tučto jau išmes lauk ant vieškelio. Žinokis, eik savo, kur nori žiemos vidury. Pasigailėkite šitos mažiulės gerasis pona žaverai. Jeigu ji būtų didesnė, tai pati užsidirbtų savo pragyvenimui, bet ji dar negali, pernelyg dar mažutė. Pagaliau aš nesu tokia bloga moteris, neištingėjimo. Ne dėl malonumo aš tokia pasidariau. Taip aš išgėriau degtinis, tai iš sielvarto. Aš jos nemėgstu, bet jį padeda užsimiršti. Kai aš geriau gyvenau, jums būtų reikėję tik pažvelgti į mano spintas ir to jau būtumėte matęs, kad aš nekokia lengva būdė apsileidusi moteris. Aš turėjau skalbinių, daug skalbinių. Pasigailėkite manęs, pona žaverai susilenkusi beveik lygi žemės, kupčiodama, nematydama nieko pro ašaras, apnuoginta krūtinę, gražydama rankas, kosėdama trumpus ausų kosuliu, jie tyliai vebleno merdinčio žmogaus balsu. Dėdė širdgėla yra dieviškas ir rustus spindulys, kuris pakeičia nelaimingųjų veidus. Šią akimirką Fantina vėl pasidarė graži. Protarpiais ji nutildavo ir švelniai bučiuodavo seklio redingoto skverną. Ji būtų sugraudinusi granito širdį, tačiau medinė širdies juk nesugraudinsi. Na, užteks, tari žaveras. Aš tave išklausiau. Ar jau viską pasakei? O dabar eik. Atsidėsi šešis mėnesius. Pats amžinasis tėvas čia nieko negali tau padėti. Išgirdusi tuos iškilmingus žodžius, pats amžinasis tėvas čia nieko negali padėti, jis suprato, kad sprendimas yra padarytas. Jis susmuko žemėje ir šnipždėjo, pasigailėkite. Žaveras atgrėžė nugarą. Kareivėje pagrebė už rankų. Tuo tarpu prieš kelias minutės į kambarį buvo įėjęs kažkoks žmogus, į kurį niekas netkreipė dėmesio. Uždaręs duris ir atsišlyjęs nugarą jas, jis girdėjo beviltiškus Fantinos maldavimus. Tuo momentu, kai kareiviai pagrėbė nelaimingąją moterį, kuri nenorėjo stoti, Jis žengė žingsnį į priekį, į šviesą ir tarė. Palaukite valandėlę. Žaveras pakėlė akis ir pažino poną Madleną. Jis nusėmė skrybelę, kažkaip nevikriai ir apmaudžiai nusilenkė ir tarė. Atleiskite, ponas merę. Žodžiai ponas merė keistai paveikė Fanteną. Jis taiga pašoko ir atsitėsi visaugumų tarytum šmėklą, išdygusi žemės, Abiem rankom atstūmė kareivius, kurie nespėjo sulaikyti jos, priejo prie pat pono Madleno ir įbedusi į savo paklaikusi žvilgsnį surėko. A, tai tu, ponas meras! Paskui prapliupo juoktis ir spjovė jam į veidą. Ponas Madlenas nusišluostė veidą ir tarė. Inspektoriau Žaverai, paleiskite šitą moterį. Žaverui vieną momentą pasirodė, kad jis kraustas iš proto – Per tą akimirką jis išgyveno vieną paskui kitą ir beveik tuo pačiu metu visų stipriausių sielos sukretimus, kokius tik jam kada nors tekę buvo išgyventi. Savo akimis matyti kekšės pjaunantį veidą merui, šitai buvo taip siaubinga, jog net ir išdrysęs apie tai pagalvoti, jis būtų laikęs šventvagystę vien tik tai mintį, kad tas yra įmanoma. Antra vertus – savo sielos gilumoje, jis miglotai ir su pasišlikštėjimu gretino tai, kas yra ši moteris, su tuo, kas galimas daiktas kažkada buvo šis meras. Ir tada šitame negirdėtame nusikaltime žiūrėjo kažką visiškai natūralaus. O kai šis meras, šis valstybės pareigūnas ramiai nusišluosti veidą ir tarė, paleiskite šią moterį, jam viskas susimaišė galvoje. Jis nebegalėjo nei mąstyti, nei kalbėti. Jam prieinama stulbimo riba buvo peržengta, jis neteko žado. Nemažiau keistą įspūdį šie žodžiai padarė ir Fantinai. Ji pakėlė savo apnogintą ranką ir įsigybo į krosnės spengti, likiai būtų apsisukusi galva. Paskui apsidairė aplinkui ir pradėjo tyliai kalbėti, tarsi šnekėdama pati su savimi. Mane paleis, mane liepia paleisti. Vadinasi, man nebereikės sėdėti šešių mėnesių kalėjime. Kas tai pasakė? negalimas daiktas, kad kas būtų tai pasakęs, aš nenugirdau. Nevidonas meras negalėjo pasakyti šitokio dalyko. Brangusis pona Žaverai, juk tai jūs pasakėte, kad mane paleistų. Žinote ką, aš jums viską papasakosiu ir jūs man leisite išeiti. Šis nevidonas meras, šis senas niekšas vienas dėl viso to kaltas. Įsivaizduokite, pona Žaverai, Jis mane išvarė iš dirbtuvės, prisiklausęs, ką loja visokios šliundros. Nargi nebaisu. Išvyti vargšę merginą, kuri dorai atlieka savo darbą. Po to aš negalėjau pakankamai užsidirbti pinigų ir man prasidėjo visos nelaimės. Visų pirma, jūs, ponai policininkai, turėtumėte pašalinti vieną blogybę. Turėtumėt neleisti kalėjimų rangovams skriausti vargšų žmonių. Aš jums to jau viską išaiškinsiu. Marškinių siuvimu mes uždirbame 12 sų, staiga uždarbis nukrinta lygi 9 sų ir tuomet jokių būdų nebegalima įsiversti. Na ir gyvenk kaip išmanai. Juk aš turėjau savo mažytę kozetę, tai man norom nenorom teko pasidaryti blogą moterimi. Dabar jūs suprantate, kad dėl viso to kalta šis nenaudėlis meras. Tiesa, aš prie karininkų kavinės sutripiau to pono buržuą skrybelę, bet jisai su tuo savo sniegu man sugadino visą suknelę. Na, o tokios kaip mes. Turime tik po vieną šilkinę suknelę, kurią ir apsivelkame vakarais. Tikėkite manimi, pona Žaverai, aš niekadaus tyčia nesu nieko blogo padariusi, o visur aplinkui matau tiek moterų, kurios daug blogesnės už mane, bet daug laimingesnės. Ak, pona Žaverai, juk tai jūs liepėte, kad mane paleistų tiesa? Jūs pasiteiraukite, paklauskite būto šeimininką, Dabar aš laiku sumoku nuomą, visi jums pasakys, kad aš sažiningas žmogus. Ak, dieve, man atleiskite man, aš netyčia pastūmiau krosniais penkti ir dabar prirūko. Ponas Madlenas labai atsidėjęs jos klausėsi. Kol ji pasakojo, jis suspėjo pasirausti savo liemenėje, įsitraukti iš kišenės piniginę ir atidaryti ją. Ji buvo tuščia. Jis vėl ją įsidėjo į kišenę. Paskui paklausė Fantiną. Kiek jūs sakėte, turite skolos? Fantina, kuri nenuleido akių nuo žavero, atsigrėžė į merą. Aš su tavimi nekalbu. Paskui kreipėsi į kareivius. Sakykite, vyrai, ar jūs matėte, kaip aš jam spjoviau į snukį? Ak, tu merė senas suski. Tu atėjai čia manęs pagazdinti, bet aš tavęs nebijau. Aš bijau pono žavero. Bijau tik gerojo pono žavero. Šitai tarusi, Ji vėl kreipėsi į policijos inspektorių. Matote, ponas inspektoriau, vis dėlto reikia būti teisingam. Aš suprantu, kad jūs teisingas žmogus, ponas inspektoriau. Iš tikrųjų, visa tai labai paprasta. Vyriškis užkišo moteriai už nugaros sniego gniūštę, ponai karininkai turėjo gardaus juoko, žmonėms gereikalinga pramoga, na, o tokios kaip mes, juk tam ir esame, kad kitus linksmintume. Paskui ateinate jūs, jūsgi turite padaryti tvarką, Tai ir nuvedate moterį, kuri nusikaltų, bet jūs esate geras žmogus ir pagalvojęs liepėte mane paleisti. Tai jūs padarėte dėl tos mažiulis, nes uždaryta šešiems mėnesiams į kalėjimą, aš negalėčiau išmaitinti savo kūdikio. Tik tai žiūrėk, kad vėl nepakliūtum nenaudėlę, o aš niekados daugiau taip nebedarysiu pona žaverai. Tegu dabar man daro, kad tinkami, aš nė neprasižiausiu. Šiandien, matote, Aš dėl to taip šaukiau, kad man skaudėjo, aš visiškai nelaukiau, kad tasai ponas užkiš sniego, bet to aš jau jums sakiau, esu ne visiškai sveika, aš kosiu. Ir čia viduriuose man likoks kamuolys, stačiai deginti degina, ir daktaras man sako, gydykitės. Štai pačiupinėkite, duokite ranką, nebijokite, štai šia čia. Jina jau nebeverkė, jos balsas buvo meilus. Ji prispaudė prie savo švelnios baltos krūtinės didžiulę šiurkščią žavero ranką ir šypsodamasi žiūrėjo į jį. Paskui staiga greitai susitvarkė rūbus, pasitaisė suknelę, kuri jai ropojant grindimis buvo pasikėlusi beveik lygi kelių, ir žengė durų link bičiuliškai, linktelėjusi galvą kareiviams ir pusbalsių tarusi jiems. Na, vyručiai, ponas inspektorius liepė mane paleisti, aš ir išeinu. Ji paėmė už durų rankinus, dar vienas žingsnis, ir ji būtų buvusi gatvėje. Lygi šios akimirko žaveras stovėjo nejudėdamas, įbedęs akis į žemę, panašus į statulą, pajudinta iš vietos ir laukiančią, kad ją kur nors išneštų. Rankinos girgždėjimas jį pažadino. Jis pakėlė galvą ir jo veidė tvyrojo neribotas įsitikėjimas savo valdžia, išraiška, kuri juo būna grėslesnė, jo žemesnėje pakopoje stovi tos valdžios turėtojas, nuožmi, plėšriame žvėryje, žiauri niekingame žmoguje. Seržantė, sušuko jis, ar jūs nematote, kad aš liundra nori išeiti? Kas jums liepia ją paleisti? Aš, tarė Madlenas. Išgirdusi žavero balsą, Fantina sudrebėjo ir paleido rankiną, kaip sučiuptas vagis paleidžia iš rankų pavoktą daiktą. Išgirdusi Madleno balsą, jie atsigrėžė ir nuo šio momento, netardama nie žodžio, net nedrįsdama visą krūtinę atsidusti, Pakaitomis suvaidė savo žvilgsnį nuo Madleno į Žaverą ir nuo Žavero į Madleną. Destis, kuris kalbėdavo. Buvo aišku, kad Žaveras, kaip sakoma, turėjo būti išmuštas iš vėžių, jeigu po to, kai meras liepė paleisti Fantiną, išdryso pasakyti seržantui tuo žodžius. Ar jam taip susisuko galva, jog jis užmiršo, kad ponas meras yra čia pat? Ar jis savyje nusprendė, jog vyresnybė negalėjo duoti tokio įsakymo, jog ponas meras tikriausiai turėjo apsirikti ir to nenorėdamas vietoje vieno dalyko pasakė visai ką kitą. O gal susidūrė su tokiomis nenormalybėmis, kurias jis per tas dvi valandas matė prieš savo akis, žaveras savei tikino, kad reikia ryštis kraštutinėms priemonėms, kai būtina mažam pasidaryti didžiu, kad sekliui reikia pasidaryti valdininku – policijos atstovų virsti teisingumo atstovų ir kad susidėjus tokioms nepaprastoms aplinkybėms, tvarka, įstatymas, moralė, vyriausybė, žodžiu, visa visuomenė įsiasmenina jame, žavere. Šiaip ar taip, kai ponas Madlenas ištarė žodį aš, policijos inspektorių žaveras atsigrėžė į poną merą, išblyškę, sustengęs, pamilinavusiomis lūpomis, su žudbūtiniu pasirežimo kise, visas tirtėdamas vos pastebimu virpesiu ir negirdėtas dalykas. Tarė nuleidęs akis, tačiau tvirtų balsu. Ponas merė, šitaip negalima. Kaip tai, paklausė ponas Madlenas. Ši kekšė įžeidė buržuą. Inspektoriau žaverai, atsakė ponas Madlenas taikių ramių tonu. Paklausykite. Jūs esate dauras žmogus ir mes lengvai suprasime vienas antrą. Šit kaip viskas atsitiko. Aš ėjau aikštę, kai jūs vedėte šitą moterį, tenai žmonės dar nebuvo siskirstę, aš juos išklausinėjau ir viską sužinojau. Kaltas yra tasai buržua ir policija turėjo kaip tik tai jį areštuoti. Žaveras atkirto. Šitą šliurį ką tik įžeidė jūs, ponas merė. Tatai mano reikalas, tarė ponas Matlenas. Šis įžeidimas, man rodos, liečia tik tai mane. Aš čia galiu pasielgti kaip tinkamas. Atsiprašau, ponas merė, jūsų įžeidimas liečia ne tik tai jūs, jis liečia teisingumą. Inspektoriau žaverai, atkirto ponas Madlenas. Aukščiausias teisingumas tai sąžinė. Aš girdėjau, ką ši moteriškė kalbėjo, aš žinau, ką darau. O aš, ponas merė, nežinau, ar tikėti savo akimis ar ne. Tokiu atveju klausykite, kas jums įsakyta. Aš klausau savo pareigos. Mano pareiga reikalauja pasodinti šią moterį šešiems mėnesiams į kalėjimą. Ponas Matlenas švelniai atsakė. Prašau gerai įsidėmėti, ji tenai nesėdės nie vienos dienos. Po šito ryštingo pareiškimo Žaveras išdryso pažiūrėti merui tiesiog kiekis ir jam tarė įprastiniu, giliai pagarbiu tonu. Man labai gaila, kad turiu pasipriešinti ponui merui – Tai pirmas kartas mano gyvenime. Tačiau gal ponas meras man teiksis leisti jam pastebėti, kad aš veikiu savo kompetencijos ribose. Jei ponas meras to nori, aš apsiribosiu tik tai įvykių su tuo buržua. Aš pats ten buvau. Šitą merkšį užpuolė poną Bamatabua, rinkėją ir savininką, kuriam priklauso tas gražus namas iš tašyto akmens ir su balkonu aikštės kampe. Ko tik neatsitinka šiame pasaulyje. Šiaip ar tai, ponas merė, šis dalykas priklauso gatvės policijai, kuri yra mano žinioje, ir aš areštuoju šią moterį, kurios vardas Fantėna. Tada ponas Madlenas susinėrė ant krūtinės rankas ir tarė tokiu griežtu tonu, kokio niekas mieste dar nebuvo girdėjęs. Dalykas, apie kurį jūs kalbate, priklauso municipaliniai policijai. Pagal baudžiamojo proceso įstatymų 9, 11, 15 ir 60 straipsnius, tokie atvejai priklauso man. Aš įsakau šią moterį paleisti. Žaveras norėjo dar pamėginti paskutinį kartą, bet ponas merė. O kas liečia jūs? Tai aš jums primenu 1799 metų gruodžio pirmos dienos įstatymą dėl savavališko suėmimo. Ponas merė, leiskite, daugiau nei žodžio. Vis dėlto Išeikite, tarė ponas Madlenas. Žaverui tai buvo smūgis tiesiog į krūtinę, bet jis atlaikė jį tvirtai ir drąsiai kaip rusų kareivis. Jie žemai nusilenkė ponui merui ir išėjo. Fantina pasitraukė nuo durų ir nusteirusi apstulbinta žiūrėjo įeinantį pro ją policijos inspektorių. Ji taip pat buvo keistai sukrista – Ji ką tik matė, jog dėl jos vyko savotiška dviejų priešingų jėgų kova. Prieš jos akis grūmėsi du pareigūnai, kurie savo rankose laikė jos laisvę, jos gyvenimą, jos sielą, jos kūdikį. Vienas šių pareigūnų ją tempė į tamsą, antras ją gražino į šviesą. Šioje kovoje, kurios mastą jai didino siaubas, tie du vyrai atrodė lyg du milžinai. Vienas kalbėjo kaip jos demonas, antras kaip jos gerasis angelas. Angelas nugalėjo demoną ir, tatai ir vertė ją drebėti nuo galvos iki kojų, šis angelas, šis išvaduotojas buvo kaip tik tasai žmogus, kurio ji nekenti, tasai meras, kurį taip ilgai laikė visų savo nelaimių kaltininku, tasai Madlenas. Ir jis ją išgelbėjo lygiai tuo pat metu, kada ji taip šlykščiai įžeidė jį. Vadinasi, ji klydo. Vadinasi, jai dabar reikia pakeisti visą savo galvoseną. Ji nežinojo, ką be manyti ir visa virpėjo.